Bo, ba, lehen gaia, behaz, eh, xilaba. Ez dakit entzun duzienez zer den xilaba. Ba, inok espikatzen aldu bi hitzez. Ebe xilaba da bertsularien txapelketa bat. Pasten da euskal Herrian eta maiten dituzte gai batzuk eta gero behar dituzte asmatu bertsuak, bertsulariek. Eta haiek asmatzen da. Eh, haiek duten gizona demazak eman dako gai eta doinua arekin. Segitu duzieziak xilaba? Izan ziste saioetarat? ni irutarat. Isturitzen, finalat, eta azkena aiziritzen. Ni telebistan zuen ginut. En intzena, baina ni jatian entzun ditut uh, bertso batzuk. Nik ere lauren dibizela uh, eh, iru aldi zuen dut, isturitzen, aiziritzen eta finala bai honan. E, zauzie? Bai. Be, zenta bertsoak entzun ditugu, egingarriak zirean, finalean batzuk. Baduzie bertso bat gogoan eh, lehiak eta parte hartu eh, edo segitu zenak bat gogoan duziena edo? Eh, nik justu gaia bat zela pisinan. Amets eta sustrai ari zirela haien tatuajeak soiten. Errandu ametsek ebe um, bazituela izurdeak eta beraz uh, eh, pisinara jintzela bakreka hieri plazer egiteko. Nire horrein ez horren um, gaia hortaz eta sustraiek reiten zuen uh, zahar egia zela amets horren uh, um, zat. Zer, Bai eta uh, irringarria zen. Mm -hmm. Besteik? Ez? Edo bertxulari bat uh, maite duziena edo? Sostraiko lina eta matxartzaioz. Zentaz, um, bertsonak egite maitituzte. Hortzi, idoate, ikastolako aita batelako eta eta initza ikusten dutalako. Maite ditut eta botze dek aduten niretzat eta untsa kantatzen dute eta bertsonak egiten. Nik uh, sustrai, maite, maite dut, uh, ira lako finalat. Ni bertsu egiten dut, bertsu eskolan, maite ditut bertsuak egitea. Beste da uh, äh, kantatzea? Nik mai ez dut txura maite asmatzea, maitut uh, äh, kopiatzea bortzok baina ez asmatzea eta entzute ere uh, ber, uh, bertsolari profesionalak edo famatu genak erringarriak direlako. Bertsolari hon batek ze berdukan? Ba, botza, fite eta erri maunak atxe eta ere um, kuraia jende hainitzen zinean eta ere dira. eta ere uh, buru argia fite uh, erantzuteko. Finaleko uh, eh, pundu hainitzuk aiteko ere bar, bar dira gauza errima onak eta eta bar da tentsatu hainitz eta zeila da. Beste gai bat, irratia. Izan da, asteuntan, irrati librean, hainitz tokietako irrati librean eh, topaketa bat biarritzen. Zer dioziezek eh, irratia, zentzuten duzie pixka bat edo? Ba bai, entzuten ditut eta mm, maite ditut euskal irratiak, sustuz badilarik kantuak eta... Nik maite dut irratian eh, mm, kantu eskaintzak entzutea. Ni maite dut irratian uh, kantuak entzutea. Eman ez, berriak ez? berriak bai, baina ezakin nik balin bada kamio historio edo lapurketa edo la bai, baina ez da egurali edo la aspaga Nik bai eh, entzuten ditut berriak zen eta um, iraitak entzuten du irratia beraz oblikatu egira. Emaite maite kantuak entzutea eta maite dut ere olentzero jiten derarik eh, euskal irratietara mintzatzeko eta manatzeko gauzak beri. Nik maite dut jokoak entzutea, bikainak direlako. Zutu duzu maite eh, ikatia, badirelarik uh, gauza lagiak edo zen. Jokoak eta hogen emankizunak ere maite ditut. Batzutan badira gauza batzuk irabazteko eta nik maite dut uh, parte hartza. Ta bat ez ere nik maite utana da hile gelako ikatzen entzutea, errefen, badira musika batzuk hor, eh, ordinagailuetan sekatzen aldirena eta ni maititu da ma, musika batzuk. Eskoli jatzietan ez direnak entzuten? Bez. Azken gai hau, beti ere aktualitateari lotua, ez dakit entzundu zienez, eh, frantxesa hauteskunde entzat primarioak bazirela eskuin eh, aldean. Bak zer diren horiek? Be, sobera, baina eh, nire ustez eh, ganai du gaistakeri batzuk egiran direla, ebe eskuin aldean, meztokin nunden eskuin aldean. Abai, ah, adibidez, aurte eskundeetan, be izan dira kapito batzuk, Donald edo zahitzer, hortan, be ziren kontent, bera izan delakoa aurte eskundeetan, eta hasi dira borrokan, eta ba, aniako izkan bila. Ezagutzen dituziek eh, frantses alderdi politikoak edo ez? Eh? Ez sobera zituten zuten ariak. Nik politika ez dut inoiz zuten. Ez dut ulertu hitz. Ziendako zer behar litaike, politika hon bat zer da ziendako? Herri hon bat, presidente hon bat, eta hauzapes hon bat. Gende guztia babestea, ez adibidez, eh, beltzetaz trufatzea edo begiak diferentak edo gorputza, ez trufatzea. Naiz inuketeziak politikaria izan? Agien bai. Mutxara egi arren alde borrokatzea, ara eginen nut. Nahi egudut laborari edo zoan lan egin.